Sova Info. Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija za izvrsnost sveučilišta u Rijeci objavio je privremenu rang listu studenata koji su usvojili pravo na stipendiju za izvrsnost u akademskoj godini 2017. i 2018. Dodijeljeno je sveukupno 100 stipendija u iznosu od 800 kuna mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci. Kandidati koji se na privremenoj rang listi nalaze iznad crte, a u međuvremenu su ostvarili pravo na neku drugu stipendiju, dužni su do 31. siječnja putem e-pošte studiji monkeyuniri.hr obavijestiti sveučilište povlačili svoju prijavu za natječaj. Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu podnijeti vlastoručno potpisani prigovor evaluacijskom odboru za dodjelu stipendija za izvrsnost. Noć velikog čitanja naziv je manifestacije koja se održala u riječkoj prepunoj filodramatici. Od prvoga izdanja ovaj je događaj pobudio veliko zanimanje riječke književne publike, a izvodi ga neformalna skupina Relit. Prošla godina donijela im je veliki broj nastupa, od kojih dva i u Splitu, te nekoliko novih samostalnih izdanja članova skupine. Organizator i idejni začetnik je Vlado Simčić, Vava, a riječka je publika večeras mogla čuti ulomke iz dijela te kratke priče osmero autora. Jedan od njih je nova članica Dunja Matić koja nam je rekla kako je, kako je biti dio Rilita. Prekrasno, zato što Vava to nekako organizira kao da smo bend. Onda imamo i probe i sve i osjećaš se da si dio jednog kolektiva i to te nabusta onako. Užasno je lijep osjećaj. Plus e, imaš dojam da radiš nešto za književnost generalno, jer ovo stvarno je projekt koji popularizira pisanu riječ i prekrasno je biti dio toga. E, čitala sam ulomak iz romana Troslojne posteljine, to mi inače prvi roman, izašao je sad u 12. mjesecu, stipendiran je od grada Rijeke. Dosta je intiman roman roman, pa mi je bilo možda malo stresno to e, dijeliti sa, sa publikom, ali u svakom slučaju jedno divno iskustvo. 13. noć muzeja održat će se sutra od 17 sati do 1 sati za ponoći u više od 200 muzeja i sličnih ustanova u više od 100 hrvatskih gradova. Ovogodišnja noć muzeja posvećena je povijesti razvoja sporta i kulturi svakodnevnice, ali toj se temi ne moraju svi muzeji prilagoditi. Osim stalnih postava, muzeji nude raznolik program koji detaljnije možete proučiti na web stranici noćmuzeja.hr. Vremenska prognoza za sutra e, kaže djelomično sunčano, a na sjevernom Jadranu i u Gorju oblačnije uz mogućnost za malo kiše. Naravno, e, na Jadranu umjereno i jako jugo, a najniža jutarnja temperatura biti će između 6 i 9 stupnjeva, najviša između 10 i 15. S ovu info čitala i uredila Dora Vujnović.